Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 26, 1732 Ipinagdiwang ang banal na misa sa kauna-unahang simbahang katoliko ng Amerika sa St. Joseph's Church sa Philadelphia. Ipinatayo ang simbahan ni St. Joseph at pinangasiwaan ng kolonya ng Amerika bago ang rebolusyonaryong digmaan inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.